เรปุตสาขมุขวจีปัสสะจันโตระโสอะโกอะภิอะโชอะทิเตนะวาอิวันเนอะติสะจันตสังวจีปฏิปฏิสะปุทสุพยัญชเน โออาวาสะอนุปฏิฐานังุตโยคะโตอิติสันติกัปเปปัญจโมกันโตสันติสุตังนิจิตัง